dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado, viu que horas eram. Quando Mônica tomava um conhaque, todo canto da cidade, como eles disseram. Eduardo Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do piscinho de Eduardo que disse Tem é uma festa legal que a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal não aguento mais birita e a Mônica riu E quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar e o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa é quase duas eu vou me enterrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo o Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Barros, tambor dos estudantes de Catano de Robô. E o Eduardo gostava de novela e jogar futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Meio mesmo de vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. Todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasil E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Que o filhinho dela dizer que existe razão, nas dois dedos pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Obrigado. Quem que já sofreu por amor? Isso tudo já se apaixonou de verdade? Eu sempre faço essa pergunta porque. Eu não acredito nisso. Eu cheguei à conclusão que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. Não de. Ah, Senão fica um cara doente que nem o cara dessa música agora.